Gurekin dugu Emanuel, ospitaliako animatzailea, eta gara juntan, beraz, egitaz eh, erakusketa ikusten eh, alda ospitale bahnean, jakin berda ere kanpoan egin dituztela mural batzu, noiz hasi ziren tindaketa hauen eh, egiten eta sustut nork egin ditu. Beraz, joan Del martxuan bi artista unadien ziren, Pol eta Jemi, lot departamentutik eldu dira, eta hemen haste bat pasatu zuten, eta haste hemen pasatu zute laik, galdeketa bat, uh, eh, edisarriko etxetan banatia izan zen, bon, galdera iniz bat ziren, bat zen denetaik, eta galdeketak ukan eta gero, beraz artistek, errantzun batzuk hartu zituzten, eta deliberatu zuten, adibidez, galegetako erranaldi batzuk, eh, edisarriko egoitzeko paretetan idatzi behar zituztela, edo tindu berezi batzuk egin behar zituztela eta deliberatu zuten ere edixartar batzuen ganat joitea beraz edixarriko etxe batzutan asartu ziren eta etxetan eh, izan ziraik ebe ala oartu ziren etxe hain adibide bat eh, ah, zaharrak bat Eta to hori ikusita eta pentsatu zuten te uh, balio zuela, justu uh, argitan emaitia olako uh, eh, tapizeli zaharrak. Eta beraz, una dite mazite, erran nahi dut, ospitalera dite mazite, kusko dituze, gure egoitzan, erran batzuk, idatzek didera, tapizeli uh, zahar batzuen gainean. Eta beraz, erran nahi du irisartarek dutela gaia eman, edo gehiago berba aietaz inspiratu direla? Bai, Idixarriko uh, dute inspirazio eman, baita ere, Idixarriko uh, tresna obietu edo uh, gauza zaharrak. Guai eh, estrenatua izan da, benen eh, noiz arte jendea etortzen alda unat eh, bisitatzea. Beraz, eh, erakusketa hori zanen da zaroren lau arte, egun guziz idikera, salbu igandetan, eta ondararen egunetan ere uh, eh, idike izanen da. Sartzea ujerik da, eta jakin behar beraz, uh, animazio hainitz antolatuko ditugula, ibilaldiak izanen dira, telijak izanen dira, uh, bisita gidatuak ere antolatuko ditugu. Gara joktan, obligatuan iz, galdera hori pausatzea, eh, neurri berezi batzu aplikatuak dira? Bai, una diteko beraz jendek eh, maska eman merko dute, jakin dute, beraz uh, eh, balimadira behoita amar jende baino gehio, beraz pas sanitario delakoa beraz uh, galdegina izanen dela. eta kanpoan diren uh, mural horiek zonbat dira eta nun atxemaiten aldira? Beraz, bos badira, bat erriko bi eh, airoski gelan, laugarren bat eskola publikoan eta boskarrena esperamendia etxean. Eta kanpoan diren mural horiak ze efektu kandute eh, erritarrek maitatu dituzte denak edo batzu behar dakit, kesatu direla? Ez da ne hor kesatu, baina hala jake merduzi ez da baliak izan didela, idisarrin, bon, batzuk maitatu dute, beste batzuk uh, eh, zakiten uh, eh, justu zer zuten egin eta Hala, beste batzuk, bai, erten alugu kontra izan direla, me bon, uh, importantena ere, edo una diten badira, behar ba, artisten desmartza ulertuko dute, hartako olako erakusketa antolatia izan da, eta nik atxamaiten dut ere, muhu uh, koloretsu horiek ere, uh, ebe, bizi gehiago emaiten dutela, e, idixerriko uh, karrikei. Hospitaliaz hitz egiteko. E, hemen eginen diren urrengo proiektu edo animazioak aipatzen aldizki aldizkiguzu? Ah, Gujildan, buruilan eta ujian eh, atelier batzuk izanen dira Mr. Ride artistarekin. Hala, eh, jendek ere street art eiten eh, alko dute. Zote janein iserriko kerriketan, bon, gure, gure gure goitzan. Txarmanki, mile handi bat zuri, Emanuel. Bai, esker